ndabaramukije mwebwe mwese muteze abiri hadi isanganiro ndabahani ikaze murano makuru yo kuri uno wa kane ayo nayo akaba agizwe nkuru nkuru zikurikira integuro y'itegeko rigenga urwaruka rwo muri Afrika yemejwe ijana ku ijana n'inama nshingamateka yo kuri uyu wa kane abashingamateka bagize ariko amakenga hajyanye n'uko iyo nteguro y'itegeko itazohavyeho nyanga imico n'imigenzo y'u Burundi mu gisata c'amagara y'abantu abantu bashika hafi miliyoni zibiri nibo bapimwe umugero wa covid 19 kuba mu kwezi kwa ntwarane mwaka wa bibiri na mirongo ibiri gushika mu kwezi kw'icumi turimo abantu cumi na ngo nibo gusa bahitanwe n'uwo mugera nk'uko byerekanwe mu cegeranyo c'ivyaranguwe catanzwe catanzwe n'umugwi hujejwe kugwanya covid cumi n'icyenda imbere y'umushikiranganji wa mbere kuri uyu wa kane ibibanza byo kubakamwo uburaro mu gice cya mbere cy'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira wa bibiri na gatatu byaratowe n'ubushikiranganji bujejwe gutunganya uburaro muraza kubyumva muri ano makuru kuri mikoro kumwe na ahunera muco mu buhinga bw'ibyuma hari Eric Uwimana isanganiro ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu abantu bashika hafi miliyoni zibiri nibo bapimwe umugera wa covid 19 mu kiringo cyo kuva itariki ya 31 ntwarane mwaka wa 2022 wa 2022 gushika itariki ya 26 z'ukwezi kw'icumi mwaka turimo ibyo biri mu cegeranyo c'ivyaranguwe catanzwe n'umugwi ujejwe kugwanya umugera wa covid 19 imbere y'umushikanganje wa mbere kuri uyu wa kane ico cegeranyo cerekana kandi ko muri abo ibihumbi birenga 50 bakize mu gihe abashika mu gihe 15 aribo bahitanywe nico kiza no munsi abantu bagera ku 151 bari ku miti watanze cegeranyo hamenyesha ko kugera no munsi bitigira ibyo bandura byagabanutse gushika munsi ya bitatu kwijana ku bice birenga bibiri kwijana by'abandura kurikira muganga Sylvie Ndeyimana nicegera cumugwi hujejwe kugwanya umugera wa COVID-19 akongera akaba umushikiranganji w'amagara y'abantu twasanze rero eh, mu gihugu cyacu eh, nko mu bindi bihugu byo ku isi icyo kiza cya eh, covid cumi n'icyenda cyaraduteye ariko igihugu kikaba cyarafashe ingingo nyinshi zo kukigwanya kandi izo ngingo zikaba barapimwe ku buntu Eh, muri abo abashika ibihumbi mirongo itanu eh, n'amajana na mirongo irindwi eh, baranduye uwo mugera ariko abarenga ibice mirongo icyenda n'icyenda ku ijana bakaba baravuwe barakira muri ino minsi abantu bandira icyo kiza ari abantu bake cyane turamaze amezi menshi kuva mu kwezi kwa kabiri k'uno mwaka atabantu tubona benshi bariko barandura Uh, icyo kiza uh, kaciye kaba akaryo ko gushyiraho umugwi uzotegura icyegeranyo uh, cy'ibyakozwe mu gihugu cacu cy'u Burundi kuva iyo ndwara idutera gushika uno munsi ushkanganji bujejwe gutunganya uburaro bwaratoye ibibanza byo kubaka kubakamwe uburaro mu gice ca mbere c'umwaka wa 2022 ushiraho 2023 washikiriza byaranguwe n'ubwo bushikanganje mico kiringo kuri uyu wa kabiri Dieudonné Dukundane haramutswa ubwo bushikanganje yashikirije ko ivyigwa bimwe bimwe bimaze kurangira mu kibanza kiri muri karera ya kane mu ntara ya Gitega kurikira umushikiranganji Dieudonne Dukundana eh, hariho kandi gutegura neza iby'uburaro mu gihugu cyose duhereye gisagara ca Bujumbura murazi hari amakartier menshi yari yarateguwe kugira ngo abantu bayahabwe bayubakemo amazu mugabo tugiye kuraba twasanze yuko eh, hariho ubundi buryo twoje inama n'abari baronse ibyo bibanza bamwe bamwe turamaze kuvugana kandi abatari bake barabishima yuko twotunganya uburaro ku buryo tutamara isi ndimwa yuko twotunganya uburaro ku buryo tugira ibisagara by'iteka kandi ibisagara by'iteka birashobora gutunganywa ku buryo n'umuntu akeneye inzu y'icumba kimwe ayironka cyangwa ibyumba bibiri abironka mugabo byubatswe neza twubake tuja hejuru mu kirere gutyo isi ndimwa tuyizigame hariho rero ibikorwa bimaze gutunganywa mu gisagara ca Gitega eh, muri quartier yitwa Karera ya kane abakozi bacu bagize iminsi bagira ibyo bita mareve topographique ku buryo rero twibaza yuko mu minsi itari myinshi tuzoshobora guca dutanga izo mpusha maze inyubakwa zitangure muri ibyo bisagara turashimira ibanki yacu ijeje guteza imbere iby'uburaro kubera yuko muri uwo mugambi wo guteza imbere uburaro baratanguye baraduha akarorero hariho inzu ziriko zirubakwa muri quartier yitwa Kiyange aho benshi bita muri miroir mu ca Bujumbura iyo banki niyo yatanze amafaranga kandi ubu turiko turagiranira ibiganiro kugira ngo turabe yuko eh, no mu by’uburaro muri rusange uh, aho uzosanga dukeneye amazu menshi cane arenga nk'ibihumbi bitanu muri iyi minsi iri imbere boshobora kugira uruhara sangwa muri sanze kuri radio Ano makuru harabandanya inama nshingamateka yemeje ijana kwijana integuro y'itegeko rigenga ugwaruka go muri Afrika naho biruko washinga ashingamateka babajije nimba iyo nteguro y'itegeko itazohaviho ihonyanga imico n'imigenzo y'u Burundi mushikanganje hajejwe hindero n'ubushakashatsi arabahumuriza Evariste Nzikobanyanka ari ku murongo wa telefone hatubwire bimwe mu byashikirijwe mu nama nshingamateka Evariste Nzikobanyanka mu nama nshingamateka mbega mu nsiguro batanze ku bijyanye n'uko Burundi butarashyira mu ngiro iryo tegeko kandi iryo tegeko ryarasinywe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu batanze insiguro izahe kumera oh, nk'uko mubivuze inama nshingamateka uno munsi yariramutse Eh, yemeza integuro y'itegeko rigenga ugwaruka muri afurika iyo nteguro rero ikaba yemejwe n'ibihugu bya afurika eh, mu genekerezo rya kabiri mu kwezi kw'indwi umwaka wa bibiri na gatandatu umushikiranganji rero yabajijwe igituma iyo nteguro y'itegeko itagiye mu ngiro kuva icyo gihe akaba yashyikirije ibintu bibiri nyamukuru byatumye uburundi budatangura gushyira mu ngiro iryo tegeko akaba yavuze yuko eh, mu mwaka wa bibiri na gatandatu ariho uburundi bwari bukiva mu ntambara yuko rero byari bikenewe yuko eh, igihugu kironka ituze intara zose intambara igahagarara ikindi cya kabiri nyamukuru umushikiranganji yashikirije ni uko eh, leta yari ifise ibibazo byo kubanza gukora rushansuma kugira ngo batohoze neza ingene urwaruka rungana n'ingene abakuze bangana uno munsi rero bakabashikirije yuko urwaruka rw'uburundi rungana na mirongo itandatu ku ijana eh, y'abarundi bagize kino gihugu Igome Evariste mbega ni ibihe bibazo abashinga baba bajije imbere y'uko iyo nteguro y'itegeko yemezwa Abashingamateka bagize amakenga kuri iryo eh, tegeko eh, rigenga urwaruka muri afurika aho bibajije yuko iyo nteguro y'itegeko Eh, ishobora gutuma imico n'imigenzo y'abarundi itituka aha bakaba bagarutse kuri ya migenzo usanga iri mu bihugu bimwe bimwe aho usanga abasangiye ibitsina bubakana ariko rero aha umushikiranganji akaba yahumurije eh, umushingamateka eh, sabina ntakarutimana asanzwe ari nicegera cya mbere cy'umukuru cy'inama nshingamateka abajije icyo kibazo aho yamubwiye yuko uburundi buzoguma bwisunga amategeko agenga imico y'abarundi ikindi kibazo eh, cyabajijwe nyamukuru cyabajijwe n'umushingamateka Olivier Suguru aho eh, yabajije nimba ishyirwa mu ngiro ry'integuro y'itegeko ritazaha rituma abarundi badashika batashikira ubuzi muri afurika narijya ko intumbero nyamukuru ari uko uh, urwaruka rwo muri afurika rushobora kujya mu gihugu icyo ari cyo cyose rukahiga mbere rukanaharondera n'akazi aha umushinga bateka urize yabajije eh, ko tudashobora gusanga abakenya abaganda n'abatanzaniya aribo baje gukorera mu burundi kubera ko baciye ubwenge gusumbya abarundi hakaba yashikije ikibazo cy'uko Eh, urwaruka ruje amashuri mu burundi rutaba ruzi kwisigura mu ndimi n'igifaransa n'icyongereza n'aha rero umushyikiranganje eh, w'indero eh, n'ubushakashatsi akaba yahumurije abashingamateka amateka yababwiye yuko leta iri kurakora ibishoboka byose kugira ngo mu mashuri na cyane cyane kuva mu w'indwi mu w'umunani no mu w'icyenda kugira ngo habe icyo no kwita renforcement y'izo ndimi z'igifaransa n'icyongereza kugira ngo urwaruka rw'uburundi rushobore eh, kuzoba rushoboye kuja gukorera mu bisota bitandukanye mu bindi bihugu bya afurika murakoze cyane evariste nziko Ano makuru tuyabandanirize nyene mu gisata c'indero abayobozi b’amashuri yo muri commune y'indero ya Kayanza bahamagarirwa gukora akazi kabo bahuza n'abigisha barongoye ngo kuko ari kimwe mu bituma umwimbu wiyongera ho kamo bagategwa na Dalan Zigimana arongoye commune y'indero ya Kayanza kuri wa kane mu nami dasanzwe yahuje abigisha bigisha amashuri y'imyaka ikora ikibazo ca leta hamwe n'abayobozi tubaza Patrick Nsengeyumva ahamagaza iyo nama yari yatumiyemo abayobozi b'amashuri abigisha mu myaka ya gatandatu imyaka y'icyenda hamwe n'amashuri yose abanyeshuri bakora ikibazo cya leta adereni zigiyimana umuyobozi w'indero muri komine kayanza amenyesha ko ari mu ntumbero yo kuvugana bimwe mu bibazo bihanze igisata cy'indero muri iyo komine n'ibyokorwa kugira ngo bitoregwe inyishu na cyane cyane mu ntumbero yo kuduza umwe mu bibazo bya leta warongoye komine y'indero ya kayanza avuga ko mu gihe iyo komine ifise abigisha bakwiye ndetse n'ibikoresho mfashanyigisho bimwe mu byotuma umwimbu wiyongera ngo atumve igituma umwimbu utarushiriza kwiyongera kurusha mu gihe mu kibazo cya leta cy'umwaka uheze gitanga uburenganzira bwo kubandanya n'amashuri nyuma y'ishuri shingiro komine y'indero ya kayanza yabaye iya gatanu ku rwego rw'intara asaba abigisha abarezi cyo kimwe n'abayobozi gushyira ingufu hamwe kugira ngo umwimbu wiyongere ibyo nabyo kubwiwe ngo kugira bishoboke ngo uko abayobozi b'amashuri bogerageza bakareka gutwaza umukazi abo barongoye Adeline Zigiyimana agatanga akarongo ku ishuri ryisumbuye rya Kayanza umuyobozi akorana neza n'abarongoye ngo bituma kenshi iryo shuri rikunze kuba mu bibanza vya mbere mu mwimbu w'ishuri bamwe mu bigisha bari bitavye iyo nama bavuga ko abenshi mu banyeshuri biga bataha bashitse muhira batiga neza kubera baca bajya gukora ubuzi butandukanye bumwinjiza amafaranga bakavuga ko mu gihe mu bijyanye n'umugambi ujyanye no gukuraho ubusumbasumbane bw'umushahara wimirije hari n'uburusho buzoba bugenewe uko umwimbu waduze babona ko bizobabera intambamyi Adeline Zigimana arongoye komine y'indero ya Kayanza amenyesha ko agiye kuzoza aragirana amanama n'abarongoye amakomite y’ababyeyi kugira ngo nabo bafashe cyane mu gukurikirana ko abana bashitse muhira basubiramo neza ivyo bize mu ntumbero yo kuduza umwimbu mu Kayanza Patrick Sengiva ku Isanganiro urakoze Patrick Nsengi yumva ibarabara rija ku mukuru w'intara ya Bujumbura ririko rirasanurwa bamwe mu banyagihugu baca muri iryo barabara barashima ko ubu bagiye kwiyunguruza neza nayo bamwe mu batwara abantu n'ibintu bemeza ko amahera baca ku munsi yongerekanye ugereranije na kera naho biruko hari n'abandi babona ko ibikorwa by'iryo barabara bibuze mu buhinga kubera ko hatayipimo bikoreshwa mu guca imiserege itwara amazi aho biyunguruza baciye muri iryo barabara basaba ko ibyo bikorwa byunyaruka duhakire Vestine butoyi ari ku murongo yishikiye mu ntara ya Bujumbura Vestine butoyi uratwumva Ego naramutu ndakumva cyane namahoro Ego namahoro mbega ushikiye muri iyo ntara wasanze ibarabara rimeze gute Bana muco nagenda kubwire tucingiye tukivuye mu kaburimbi barabara inimero ya mbere twingiye mu barabara rishikana ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura urabona abanyagihugu bariko baraca imifurege ahandi harunze amabuye ukabona kandi ko hari urucekeri mw'ibarabara ariko wigiye imbere gato uko ugenda ugenda ugana ku mugwa mukuru w'intara ya bujumbura usanga hamwe haraga ahandi haragutse n'akarusho kubona iri barabara riri ko rirakorwa mbere hano bavuga ati twaharonkera n'ubuzi bigatuma dushobora kuronka ibyo twikenuramo. ku ruhande ariko hari abandi bavuze ati naho iri barabara ririko rirakogwa urabona yuko atabyigwa by'abahinga birimo bishimishije kubera ko iyi miserege iriko iracibwa impande ya rino barabara banana muco ikintu cya mbere basaba ni uko ibikorwa by'iryo barabara bibanguka kubera ko by'ukuri babona ribafitiye akamaro kanini na nyabuye atazi iryo barabara bo bashikiriza ko rihari rihuza intara eh, igisagara cya bujumbura hamwe n'intara ya bujumbura ushike ku mugwa mukuru eh, muri komine isari bakavuga kandi ko ni ukuri barabara ririko rirubakwa mugabo bongerageza na burya buhinga bahora bakoresha mu yandi mabarabara ati bugashyirwamo kandi ni ukwibutsa ko ibi bikorwa by'iri barabara rihuza intara ya bujumbura n'intara e, n'igisagara cya bujumbura ririko rikorwa n'ibikorwa by'ikigo e, cy'igihugu kigejwe amabarabara mu mvunyapfunyo barasaba kandi ko nabo nyine bubaronsa i muri iryo barabara tugushimire cyane vestine butoya yego murakoze namwe isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine nini ano makuru tuyabandaniriza mu gisata cy'inkino mu guhinserukira gihugu uwo batarenze imyaka mirongo ibiri muri handball hereje guhambya bagenzi babo batarenze imyaka cumi n'umunani mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma mu higanwa rya challenge trophy riko ribera muri Kenya Burundi bwatsinze bwatsinze Sudani y'Epfo ibitsindo mirongo itandatu na bine kuri mirongo ibiri na kimwe kuri uno wa kane hama Uganda itsinda Kenya ibitsindo mirongo itatu na kimwe kuri mirongo ibiri n'icenda ibyace bituma Burundi buronka amahigwe ari makuru tuyarangirize mu ivugwa mu makungu muri Burkina Faso bazokwinjiriza mu gisirikare abakorera bushake bashika ibihumbi 50 bakaba ari kugira bahangane n'imihari y'iterabwoba nkuko tubisoma ku rubuga ngurukana bumenyi gw'iradio ya Faransa RFI hinjijwe abakorera bushake bashika ibihumbi 35 bamwe bazokorera mu makomine agize igihugu abandi ibihumbi 15 nabo bakadofasha zizofasha gucungera no kugwanirira igihugu abo bakazohabwa inyigisho zizofasha mu gisata cyo kugwanya imihari y'iterabwoba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itanu na hano turangirije ano makuru ndabashimire mwebwe mwese mwari yateze amatwi